God het voor al die machtige mensen gevra, neem jullie die rechte besluiten. Is jullie rechtvaardig als jullie in die zaken tussen mensen oordeel? Nee, want jullie is slecht. Oor al waar jullie komt, baklei jullie. Jullie ken net die tol van geweld. Hulle is van kleins af al op die verkeerde pad. Van jongs af praat hulle nie die waarheid nie. Hulle is baie gevaarlik, soos slange wat put, doen hulle dinge om mense seer te maak. Hulle luister na niemand nie hulle kan ook niks hoor nie, daarom luister hulle nie na goede raad nie. God, keer toch dat daar die slechte mensen kwaad doen, keer dat hulle soos jongleus ander mense seer maak, Heere, laat hulle verdwijn soos water wat in die grond wegcijfer. gee dat hulle wapens geen skade aan ander mense aanlig nie, hulle moet wegraak, soos een slak verdwijn as jy sout op omgooi. Laat hulle soos een dooie baba wees na een miskraam, zorg dat hulle nooit eens die leven sien nie. Raak ontslaan van hulle soos een mens onkruid uittrek en weggooi. Laat die wind hulle wegwaai terwijl hulle jonk is. Mensen wat die dien, zal bly wees as hulle sien hoe slechte dinge straf. Hulle sal vol vreugde wees as hulle sien hoe slechte mense vergeld vir hulle slechte dade. Almal wat dit raak sien, sal sê, kyk, die Heere beloon diegene wat om dien. Ja, daar is rechtige God wat zorgt dat recht op die aarde geskiet.